Elhamdülillah Nehmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh Ve nâzû billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ Men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdihî ve resulüke Muhammed Buna rağmen 2009 Kasım 2009 Pazartesi Yüksek aşağı yerimizin 10. dersi En son bu arada ses formunda kalmıştık devam ediyorduk bitirmiş Ebu Fahim Allah demişti ki Enva'l ibadetindeki emrallahu bihi Resulü'l-İslam Vel-İman vel-İhsan ve minhü dua Vel-Havf vel-Raca vel-Tevekkul vel-Rahbe الرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها Burada bir sürü ibadet çeşitleri saymıştı Bunlardan birincisi dua dedi, sonra korku, havf dedi, sonra raca Biz bunları anlat bugünkü inşallah işleyeceğimiz deliliyle beraber tevekkül evet, Elif Ahmet ki ve delil tevekkül ne bizim e, siyakımız Elif Ahmet orada ibadet işlerini yükletti biraz anlattık birkaç tanesine değindik sorduk ki delillerini yüklettik Elif Ahmet işte benim işte duanın delillerini anlattık delillerini anlattı şahit fikir ecnayı anlattı şahit şimdi sırada üç tane daha var yani daha da var da bugün anlatacağımız tevekkül ve rahta ve huşu tevekkül ve rahta Tevbe ve Rukufu bu dörden dörden anlaşır ilk dörden anlaşır bir anlaşır olacak evet sıralama da şey diyor ki ve minhutlu ve kavfu ve kaçak sonra ve tevekkülü ve rahbeti ve rahbeti ve kuşu biz biraz tevekkülü anlattık değil mi? rahbeti de anlattık biraz rahbeti de anlattık korku ve da anlattık ama Mevlüt'ün Mevlüt'ün kendi siyasında dediğim gibi burada ve beraber Mevlüt şimdi görecek burada anlatılmış olacağız diyor ki Mevlüt ve veriyle tevekkül tevekkülün delili Allah'u Teala Allah Azze ve şu kavlidir evet Allah Azze ve şu kavli tevekkülün delilidir Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allahın alallahu fetevekkülü in kuntum eğer mümin isiniz Allah'a tevfik şimdi biz hatırlarsan nasıl tarif, tarif etmiştik şey ki el-i'timadu alallahi ma'asikati bihi vel-akhdi bil ve ma'al-akhdi bil-esrat sebeplere sarılmayla beraber Allah Azze ve Celle'ye itinad-ı sağlam bir şekilde ne onun kaybını yapanı var yok ki yani subhanallah Allah bir şeyden kaybından yok ki her kim tevekkül ancak ve ancak sebepleri ortadan kaldırmakla sebepleri terk etmeyi de şer'i bir tevekkül olur derse bu haktır aslında ki her kim diyor tevekkül ancak sebepleri ortadan kaldıracaksın sebeplere sarılmayacaksın sebepleri iptal edeceksin ancak bu şekilde tevekkül etmiş olursun şer'i bir manada kim bunu derse haktır ne demiştik demiştik ki eğer bir insan tevekkülde sebeplere sarılmıyorsa tevekkülü şer'i bir tevekkül değildir hatta tarifte bile bu var diyor ki el-insanlar ve Allah'ın atikateli ve akıllı Allah'a sağlam bir şekilde güvenmek tevekkül İbn Kayyum dedi her kim tevekkül ancak sebepleri ortadan kaldırmaya doğru derse terk etmeye doğru derse bu haktır ama Kur'an'a var şey çok acayip bir ancak kaldırmak kalpten kaldırmaz olmalıdır cevahirlerden azalardan değildir hani bunu ne anlatmıştık tevekkül için dedik ki tevekkülü tevekkül ederken sebepleri iptal etmek akla zararlı bir şeydir kişinin işte evini kapatmayıp Allah'a havale etsin demesi veya işte aklın kapısını kapatmayıp atımı Allah'a havale etsin sebepleri terk etmek veya ben işte e, ülkedeki şey yasal önünde olsun Allah kibatlatın olsun öldürür gibi ne olur tevekkülde sebepleri terk etmek akla zarar bir şeydir sebeplere itimat etmek işirdir sebepleri bırakmak saçmalıktır sarılmamak sebeplere güvenmek ise şirktir o yüzden bir kere ben sen cümlemizin iki mukaddime var cümlemizin siyasında iki mukaddime var birincisi şey hem sebebi azim ikincisi bir şey olarak yaparsan o sebebi alır ki şirke Şey işte bu azalar kısmı ve kalp kısmında alakalı işte kalbim onu söylüyor o yüzden bir tevekkülü Allah Azze ve Celle bize emrettiği için şey, tevekküldeki sebepleri sormak tevekkül etmeli sebeplere sarılırken bunu yapmamızın sebebi dinimizde emretmesi sebeplere sarılmamamızın sebebi şey, sebeplere itimat etmememizin kalbimizi sebeplere bağlamamamızın sebebi de şey, şey işte İbn-i Kayyum buna vurgu yapıyor İbn-i Kayyum bunu şöyle sahip çocuklardan çok vardı hatta İbn-i Teymiye onun da var İbn-i Kayyum Medal Çantım'da bir sarı soru her kim tevekkül ancak sebepleri ortadan kaldırmayla olacak böyle parçası de şer'i bir tevkil olur derse bu haktır ancak nedir bu hak diyor ki ancak kaldırmak kalpten kaldırmayla olmalıdır azalardan kaldırmayla cevarihlerden kaldırmayla değil yani sen diyor sarıl ama ona kaldı bağlı diyor ki tevekkül ben diyor tevekkül ancak sebepleri kaldırıp işte azalarla alakalandırarak gerçekleşmiş olur kalpten kaldıracağım ama azalarını tevekkülün tevekkülüyle alakalandıracağım Söz subhanallah diyor ki en son böylece ondan hem mümkate hem de ona muttasıl olmuş olur tevekkül hem mümkate hem de muttasıl olmuş olur yani demek hem tevekkülle ilişkisini kesmiş şey, hem sebeplere sebeplerle ilişkisini kesmiş hem de ona bağlanmış olmuş. aynen yani hem ilişkisini kesmiş onunla ama azalarla ilişkisinde ona bağlanmış olmuş. şimdi bakın tevekkülü ibadet olduğunu görülü Elif Rahimullah'ın dediği gibi bu ayet Elif Rahimullah ne dedi? alallahi fetevekkelü mümkün eğer müminseniz Allah'a tevekkül edin şimdi o zaman demek ki tevekkül ibadet tevekkülü herhangi bir mahlukattan herhangi bir tanesine sarf etmek caizdir mesela şöyle diyemezsin yani tevekkelsi ala hâzâ rojeli mesela Türkçe karşılığı bu adama tevekkül etti bu adama tevekkül ediyor caiz bir bunlar tevekkül sadece ve sadece kim yapılır Allah Azze ve Celle yapılır mesela dikkat ederseniz bak şimdi biz dedik ki mesela istihare istihane yardım istemiş caiz kısmı var caiz olmamış buraya, buraya inşallah kabul edin çok böyle arada şey var yani dikkat edilmesi gereken böyle ince noktalar var kalbin mesela şimdi bak dikkat edin biz dedik ki mesela dua diyoruz evet dua Allah'tan yakışına yapılır ama güç yapabileceği şey var arkadaşım evre olur ona çağırırsın dua eder artık ya dua ne bu aslında çok çok şey manasıdır yani İbn-i Faris'e falan baktığında derler yani e, kal, kalbin karşı tarafa meyledecek ondan bir şey talep diyorsun ki ya ahi bir yersene şu bavulu taşıyana göre de bu bir duadır ha, o yüzden diyoruz ki işte duada ayırıyoruz diyoruz ki olan kısımlar caiz olan kısımlar mekru olan kısımlar vesaire aynı şekilde istirahat işte yani şiddetli bir şeyde yardım bilen tamam mı işte bakıyorsun istirası alimler ayırıyor caiz olan kısımlar caiz olmayan kısımlar sadece Allah'ın güçletebileceği şeylerde başkasına müsaade şey kısmıdır güçletilebilecek adeten güçletilebileceği şeylerde ise adeten güçletilebileceği şeylerde ise karşı taraftan istirası da bulunan şirk şey değildir diyor ve buna benzer yani aynı şekilde korku diyor ki Allah'tan bakımdan korkabilirsin bir şart tabi korku olacak ama bana dikkat et tevekkülü böyle ayrılmış tevekkülde bu ayrılmak tevekkülde bu ayrılmak neden bu tevekkül bir kere kaldı amellerden o yüzden de ayrılmak şimdi şöyle bir soru sorabilirsin korku da kaldı amellerden ondan neden şimdi korkuda tabiilik gibi bir olay var tevekkülde de bir şey var değil mi? tevekkülde de bir şey yok o yüzden tevekkül kalbi amel bunu sadece sadece Allah'a hasır o yüzden tevekkülde başkasına tevekkül etmediği bir ayrım yoktur tevekkülü herhangi bir mahlukata sarf etmek caiz değildir hani mahlukat hakkında ancak tevkir caiz olmuş tevkir, tevkir caiz olmuş yani cevarih cihetiyle kalp cihetiyle değil yani azalar cihetiyle kalp cihetiyle değil tevekkül nedir? Bak şimdi iki nokta var Diyoruz ki mahlukata tevekkül edemezsin ama ona tevekkül edemezsin Çok şeyde biz bunu kullanıyoruz Aslında tevekkül şudur Yani huve tefridu fil umurdu leti hiye min kadiril Yani azalar cihetinden olan bir şeydir bu İşleri başkasına havale etmek Tamamıyla fiili bir şeydir kalp karşı tarafa bağlamadan Mesela patronun yanındaki çalışan işçi al oğlum al şu faturası al oğlum şu su faturasını git yapıp gel bu ona tevekkül etmek değildir tevekkül etmektir yani işi zahiren azalarla ona havale etmek ama sen su faturasını ona yatırtırsın kalbi ona bağlarsın ancak ve ancak bu yatırırsa bana ceza gelir veya işte ancak ve ancak bu yatırırsa benim olması gelebilir benim anlatıyorum buna benzer işte bu tevekkül kısmında bu caiz olmaksızın kalbi ona tamamıyla bağlamak bütün işin olup olmamasını aksayıp aksamamasını kalbi olarak o işe verdiğin işçiye bağlamak tamam aramayı kalkamadık Türkçe tabi oluyor biraz daha buna yakınlaştıracak olsak vekalet vermek vekalet vermek bakın yurt dışına çıkacak uzun müddet kalacak yaşadığı şehirde idare etmesi gereken yaşadığı şehirde idare etmesi gereken birileri olması aslında aslında kardeşinin verdiği iş, ne yapıyor vekaleti yani o adam ne yapıyor işleri evlilik çevren düzenleyemedi tamam mı? bunun için tevekkül değildir ama adam o işine işçisine niçin tevekkül eğer adam o işçisine bu görev verirken evet ben de dışını çıkıyorum işlerimle buna havale ediyorum ancak bunun işleri güzel düzgün e, yapmasıyla resmi işleri doğru bunun takip etmesiyle işin peşinden koşup şeylerle ilgilenmesiyle ben doğru kazanıyorum ancak bu iş o zaman ayakta durabilir bu olmazsa ben helak olurum vesaire mahvolurum iflas olurum bu türlü düşüncelerle ona bırakırsan evet ben buna bırakıyorum bu duruş adam Allah'ın izniyle benim evim arkamda değil Amin Mutlaka mutlaka çare edeceğiz Bu işimizin gidecek vesaire Bu tür kalbi bağlantılarına çok öğretik Bunlar çok ayrı ince noktalar Tevkilde o yüzden biz diyoruz ki Tevkil ikiye ayrılmaz Şöyle bir şey görebiliriz İşgal görebiliriz karşı tarafında Yani tevkil ikiye ayrılmaz ama Mesela ben oğluma faturayı veriyorum Git oğlum yatır işte Tamam mı? de ediyor onun fatura yakaladık görünüşünü halletmesi için diyor ki işte sen kalbi bağlarsan tereddüt şöyle bir işler görüyor o zaman Allah'tan gayetine tereddüt eden hemen hemen Türkiye'ye akşam gelmiş milyon insanın işte buraya almıştan sonra diyelim ki 50 milyon insanlar eden şu bunların ölümünde tevekkül ediyor Allah'tan dolayı neden çünkü herkes birbirine bir iş havale edebilir işte diyor ki bunun içinde çünkü tevekkülün zaten köküne indiğin zaman tevekkülün köküne indiğin zaman mana olarak içinde bu mana olarak tevekkül bu zaman işin içinin bu mana olarak o yüzden diyor ki mahlukat hakkında ancak caiz olan şey tevkidir yani buna da, bu da cevareh yani azalar cihetiyle alakalıdır kalp cihetiyle alakalı değil tevkid mesela dersin ki şöyle dersin tevekkül ki aleyken mesela nasıl tevekkül ki aleyken entiyeni işte bir kere veya bir seyyar işte bilmem ben sana şu suyu getirmem bana şu suyu getirmem için sana tevekkül ediyorum şahit değilsin ama şöyle dersen yoksa ki entiyeni bilmem ben seni şu suyu bana getirmen için vekil kılıyorum ya şu işi halletmen için vekil kılıyorum bak şahit tevekkeltü şey tevekkül ettim diyemek için veya hamdın dille söylemem olmaz hamd ve kalpten zaten anca yapabileceğin vekkeltü vekkeltü tevekkültü değil yani vekkeltü tevekkül Allah'tan gayet mutat edilmesi caiz ise caiz yani bu da vekalet vekalete diyorlar ki ama diye ismine düştü min amalil cevarif bil mahluku fîmâ yakbul aleyh mahlukatın güç yetirebileceği şeylerde azalar ile alakalı olarak bir şeyi karşı tarafa isnat etmek da şirk olsun bu da caiz evet olsun bu da caiz şimdi tevekkülü alimler arıyor yani birçok noktada yani şöyle dört kısım diyor tabi güzel zamanımızda bu taksimatlar zaruri değil yani mana olarak bildikten sonra mecburi değil bazen biri diğerine dahil olur üç şey olur iki olur sonra bir şey yeter ki mana saklasın diyor o yüzden Allah malum tevekkül dört kısım birincisi Allah Azze ve Celle tevekkül etmek birincisi Allah Azze ve Celle tevekkül etmek bu imanın kemalindendir imandandır onun imandan olduğunu görüldü Allah Azze ve Celle çok kalıyor müellif rahimahullah'ın söylediği kavli söylediği ayet ne diyor ve alallahu fetevekkülü mümkünsün yani ne yapın Allah'a tevessül o yüzden diyor ki tam tevessül imandan hatta imanın tamamındandır İkincisi alimleri ki tevekkülü sır şey. Sırrı tevekkül yani herhangi gibi mesela ölüyor sana bir fayda vermesi sağlaması için veya bir zararı senden def etmesi için tevekkül etmek çağırmıyorsun çağırmıyorsun ama kalbi onu bağlıyorsun abi derse kalben çağırıyorsun Kal, kalben diyorsun ki ya zaten benim şeklimi bana beni görüyor benim çağırmama da gerek yok her zaman benim etrafımda sağımda sonunda hazır ve nazır ben ona tevekkül ediyorum benim başıma bir vereceğiz bir zaman tamam o kaldıracaktır yani düşün ki senin başında hiçbir bedava yok ki e, şu anda da bir ihtiyacım yok bundan sadece ama kalbim genel olarak zaten var benim ileride başım çıkışsa da şeyhim bana yardım eder ya ileride bir şey talep etsem de şeyhim bana bunu sağlar mesela benim bazı mesela e, aksiyon tasarrufçuların yaptığı mesela e, şey sofilerin yaptığı gibi işte zaten şeyhinin Allah'ın izlediği sırattan geçirecek işte tevekkül tevekkül sır budur bu da şirk olan kısımdır bir de başkasının başkasına tevekkül etmek nedir? Bütün yerine geçirmek işin başına geçirerek veya bir işin yerine geçirerek karşı tarafa tevekkül etmek güç yapılabileceği noktada bunda bir sorun yoktur ama ne dedik buna tevekkül vermedik ne diyelim daha ilmi daha dakik tabir olarak tevekkül verildi vekalet vekil tutulma dördüncüsü de akıbı da ince bir nokta dördüncü kısım alimler bazı alimler şu kısmı da açıyorlar bazı alimler şu kısımda açıyorlar diyorlar ki kişi bazen bunu mesela kişi kalbinde hissedebilir kişi bazen mesela düşün işte çalışıyor bu adam Müslüman adam Müslüman Allah'tan geldiğini inanıyor tamam tamamıyla rızık verenlerin de Allah olduğunu kabul ediyor ben çalışsam da çalışmasam da tamam ben çalışmak zorundayım veya çalışmak zorundayım rızık için ama ben şunu da biliyorum ki Allah Azze ve Celle benim rızkımı zaten tayin etmiş ne olursa olsun ben rızkımın altında ve üstünde uyuyamayacağım zaten ancak ara sıra mesela ay sonu geldiğinde işler kötü işte patron acaba bu ay maaşı verebilir mi veya işte ya bu, bu ay işte ve, ve ben maaşımı aldığım bana yetmeyecek bu ay sıkıntı çekeceğim galiba rızkım azalacak yani fıskın kimse kısılacak şekilde kalbin karşı tarafa meyletmesi veya düşünki tanıdık akrabalarım var ondan sonra tanıdık arkadaşlarım var herhangi bir devlet içinde veya şurada burada yüksek mertebede tamam seni işe e, alması için sana ne güveniyorsun sözlerini işaretse inşallah güzel maaşımızdan da sıkıntı olacak ona kalbi böyle biraz meyletmek düşün şimdi bu adamda yani, sayın birkaç şey bu tür insanlarda genelde ne vardır rızkın Allah'tan geldiğine inanmak vardır ama bazen kalp ne yapar hani neyle der ya karşı tarafın mertebesinin yüksekliğinden dolayı mesela işte bu küçük şirktir çünkü burada kalple bir bağlantısı var yani düşün ki bir insan insana bir, yani bir suret örnek verelim ki olsun mesela düşün ki e, bir fabrika büyük bir fabrikada çalışan senin yakın bir akraban var ama bunun da mertebesi yüksek yani işi çıkarabilen şef yani işi çıkarabilen alabilen bir adam yani çıkıp o adam patrona gitse rica etse istediği kişi işi alabilecek bir adam bir konumda düşün sen zaten kalbi buna bağlarsan evet o adam benim işimi yaparsan güvenim olsun olur bu adam benim işimi yaparsa ben bir kez verdim ona tevekkül edip kalbi aramızda alırsam bu şirkmet ama genelde toplumda şöyle şu, tip şeyler var adam rızkın Allah'tan geldiğine iman etmiş tamamıyla rızık Allah'tan gelir yani Allah dilerse keser dilerse açar buna herhangi bir engel olacak bir ama kalp zaten o adamın mesela iş noktasındaki mertebesinden dolayı kişinin kalbi bazen ona ne yapabilir meyledebilir bu adam bir yapsa var ya Allah'ın izniyle bak adam Allah'ın izniyle dedi ama kalbi de bağlamış ya diyor şu adam bir yapsa Allah'ın izniyle kurtulur dikkat Allah'ın izniyle yani Allah, Allah'tan geldiğini kabul etmiş ama kalbine ne yapmış adam bağlanmış biraz yani o adam yapmasa biraz böyle bir umutsuzluk düşecek şimdi işte bu tip olay tamamıyla karşı tarafa tevekkülü verin tevekkülü verin için ağzından haram olan kısmı dinden çıkarmayan haram olan kısmı sokmuşlardır bana geldiğinde işte küçük şirketmiştir bir de böyle bakalım onun bundan mesela tevekkülle tevkile mesela mesela Nebi Tasarım'ın okçular tepesini düşünmek ve onun devamlı ona tepesi okçular tepesini düşün şimdi e, o değerleştirdi okçular tepesi değil mi? bunun ismine de Nebi Tasarım'dan yapılan tevkildir çünkü şüphesiz ki Mevlüt Sosyal'ın zaferi kazandıracak olan da zaferi olduğunu alacak olan da Allah olduğunu inanıyordu inanıyordu bunda bir ama o kişileri oraya yerleştirmesinin şeyini sadece acı amellerle anlatılır gidin oraya yerleştirin bu tevkil bütün bu saydığımız dört çeşidin tevkil ve tevekkül yani tevekkül ve tevkil arasındaki fark ondan sonra tevekkülün dört kısmı ayrılması bütün hepsinin de işte benim söylediğim tek ayet geçiyor Allah'a tevekkül edin eğer mühendisiniz tevekkülün birinci kısmı neydi? tevekkülün imandan olması ayetin bölümü neresinde? eğer mühendisiniz Allah'a tevekkül edin peki tevekkülü söz yani şirk olan tevekkül bu da ne? Allah'tan gayrısına yapılması bunun delilini yine bu ayet imanda olan bir şey sen Allah'tan gayrısına yaparsan ibadet olan bir şey ne olmuş olur? şirk olmuş olur üçüncü kısmını, ne? üçüncü kısmı ne? tevekkül bunu da anlattık sahabelerden günümüze kadar bir dörtçümüz herkes işleri birbirine havale eder kimse buna şirk demez diyemezsin ama Allah Kur'an'da da buyuruyor hayır ve yardım hakla üzerine için birbirinize yazdırmasınız var ben sana bir şu fotoğrafı yok Allah için gel dediğim zaman bu hayır ve takvada nedir yardımlaşmak da sende Allah için bunu hiç kimse içine tereddüt edemez tereddütün kelime manasında da diyor bunları tereddüt edilmiş dördüncü kısmı da işte dedik maaş alacak adam mesela patronun kalbini biraz bağlamış vesaire yani yüksek mertebesi yine bir ayet dedik yoksa Allah'ın tereddütü bütün nimetini Allah'a tereddüt edin bu adamın yaptığını için tereddüt edilmiş tevfik kelimesinin içinde zaten bu manada ama kalp yazma öğrettiği için bu adam küçük şirke düşmüştür demiş yani, taksimat bedehidir yani bazı şeyler var bunlar delile gerek yok yani. bedehi olan işte varlık ikiye ayrılır ebedi olan varlık olmayan varlık ebedi olan Allah olmayan diğer mahlukta yani e, Rab vardır, merdut vardır Terbiye eden vardır, terbiye edilen vardır Terbiye eden Allah'tır, terbiye edilen bütün mahlukat vardır Yani alakın hal böyle, yani bedeli taksimatlar var Aklın direktmen e, ortaya çıkardı Maslar da zaten buna göre alışmıştı Şimdi ayete bak diyor ki Allah ve dedi ve dedi de tevekkül tevekkulun dedi kavluhu teala Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir ve adallahu fetevekkeli imkuntum mu'minin şimdi tevekkül bak bu ayeti biz nasıl söylüyoruz şey önce böyle önce bir nokta var eğer mümin iseniz tevekkülü Allah'a has aslında ayetin orijinal tercümesidir eğer müminseniz Allah'a tevekkül edin dediğim gibi burada çok bir vurgu yok evet ben mümin olduğum için Allah'a tevekkül ediyorum Allah'a tevekkül ediyorum ama şeyhime de tevekkül ediyorum yani bu, ay bu ayeti bu şekilde tercüme edecek bu, şey, e, bu adama bir hüccet olur mu? yani düşün ki insan dedi ki tamam ben Allah'a tevekkül ediyorum onun şerefine tevekkül ediyorum bu ayetin neresine bak Allah ne diyor Allah'a tevekkül edin değil mi? tamam tevekkül ederek yerine, yerine getirdim bu ayetini ama şerefine de tevekkül ediyorum çünkü ayette Allah'tan gayetine tevekkülün nehi yok bir anlaşma o yüzden diyor ki doğru olan terkime eğer mümin işinin tevekkülü Allah'a ne yapın? hakkı eksiklik tevekkülü eksiklik halinde bir orijinal şöyle bak şuna bak Acaba İyâkim Ahmet'e ve İyâkim Yalnızca sana ibadet eder Yalnızca sana Nerede ayet yalnızca Yok Yalnızca lafzı olarak fakat Hasaten illa vesaire Bu ibadeler yok ayette Ama belagat ünlüğünde bir kayda var Bunlar ıslat edilmiş kaydadır Hani ıslat edilmiş bir kayda da Birisi kabul ediyor birisi reddediyor diye bir şey yok Bu bilimdir de kendisi Takıbya mülmenin neydi aleyhi amir yufidir sabit yani ameli tabirle anlatayım ilmi tabirle anlaşılmaz önde gelmesi gereken şey sonradan gelirse ya sonradan gelmesi gereken şey önceden gelirse bir kurallarında dil sıralamasına göre bir cümlede bu hasır ifade eder sadecelik ifade eder yani hasır ne? Ee, işte alimlerin tabiri gibi mesela bir nasıl e, tarif edelim ispatı hukmin bir şeyin ve nefsihi annan silah veya buna yakın bir tabir bir şeyi bir hükmü bir şey için ispat edip o şeyden başkası için nefretimiz hatır budur o zaman diyoruz ki takdimun mahmud alel amil yufidul hasır yani bir şey amili mahmulden önce yani ee, mamulü amirden önce öne almak hasır ifade eder sadece yani bu ne demek şimdi bak aslen dinin aslına göre demeyeyim bu yani dinin galibine göre bu cümle nasıl gelmiş? gerekirdi fetevekkelu alallahi inkuntum eğer müminyseniz Allah'a tevekkül edin fetevekkelu alallahi şeklinde gelmiş gerekirdi çünkü burada fetevekkelu amirdir tamam mı alallahu me'murdur iyi bilmişimdir biraz zor olur ama en azından bir mukaddime olarak ön bilgi olur ileride e, bu tür meseleler geldiği zaman daha kolay anlarsın bak şimdi bir amil var belagatta bir de mahmul var amil aslen önce gelir mahmul sonra gelir amil işi yapan gelir mahmul üzerinde iş olan iş yapan yani ben tutuyorum bu bardağı alıp şuraya koydum ben amirim bu bardak ne oldu mahmur ben işi yaptım bu bardak üzerinde iş yapıldı ben ne işi yaptım bardağı alıp bıraktım bıraktım bardağın üzerine ne gibi bir iş yapılmış oldu birisi geldi bu bardağı aldı hareket ettirdi bir yere koydu tamam şimdi dil kurallarında da bir amil var bir de memur var işi yapan üzerinde iş oldu şimdi ayette amil fetevet fiil car mecbur mamul kısmıdır aslen amil neredeki mamuldan önce gelmiş gerekir tamam eğer amil mamuldan önce gelmezse yani aslından çıkarsa sonradan gelirse cümlede bu sadece ifade eder yani şimdi ayete baktığımız zaman lafızlarını yıkalım fetayet şöyle hiç Arapça bilmesen de dikkat bunlar sen kastı anlarsın evet, tamam. ayette diyor ki ve alallahi fetevekkelu imkuntum mü'minin şimdi imkuntum mü'minin kısmı çıkar geriye ne kaldı ve alallahi fetevekkelu kısmı kaldı şimdi bu da fiil hangisi fetevekkelu kısmı yani tevekkül edin amir kısmı ise alallahi kısmı gelmektir Allah kısmı tamam mı şimdi amir fetevekkelu dedik mi Hı? dedik ki aslen hangi sonuca gelmesi gerekir amir ayette amin önce gelmiş tefekkürüm önce gelmiş önce gelmemiş Hı? memur önce gelmiş alallah kısmı önce gelmiş o yüzden diyoruz ki burada işte alallahinin mamul olan alallahinin amul olan fetevekkeliden önce gelmesi hakkı ifade eder bunun belagati ilmi tarifi takdimul ma'mul alel amili yufidul hafız amilin ma'muldan sonra gelmesi hakkı ifade eder sadece bu ifade eder tamam eğer ayette şöyle bir şey olsaydı fetevekkelu alallahi olsaydı tamam fetevekkelu alallahi olsaydı burada hangi bir hasıl olmazdı çünkü fetevekkelu amil alallahi ma'mul tamam önce amil gelmiş sonra mamul gelmiş sıralama olduğu gibi ama mamulun önce gelmesi amilin sonra gelmesi ki ayette zaten amil olan fetele körülür mamul olan alallahidir işte burada mamul olan alallah ala, ala, alallahinin amil olan fetele körülen önce gelmiş, hasıl ifadedir yani hangi Arap yolu Arap'ını okursa sadece bir anlar onlara e, fakirlikten uzak kalmışlar Fatiha suresi de böyledir sadece kelimesini yalnızca kelimesini nereden çıkıyoruz yani ayette mesela yalnızca bu ifade eden bir sürü kelimeler var mesela işte fakat şöyle işte hat yani ne bileyim illa gibi hiçbirisi yok Fatiha suresinde yalnızca kelimesini lafız olarak ifade eden yalnızca kelimesini nerede Fatiha ama İyâkene abde ve İyâkene sa'inde de bu olay var yalnızca sana ibadeler ve yalnızca sana yardımcı halbuki sana ibadeler ve sana yardımcı kelimelere bak yalnızca lafız olarak yok ama ne var işte orada belagat sıralamasına göre takdimul e, amil takdimul mahmul alel amil olayı var o yüzden bizi özlenmeyecek o yüzden baktığında hiçbir mal sana ibadet eder ve sana yardım yardımcı şekilde çevirmemiş silahını götürmesin kolunda çünkü bu bedehi ama bedehi de tabi bu böyle de bunları bilmek vakıf olmak yoksa samimi olmayan ya bizim bir kaydımız vardır muhalif e- olan her insan eğer samimi her yerde ne olursanız muhalif olur gerek nifakından dolayı gerek başka sebeplerinden dolayı şekerliğine ifsad etmek adına senin etrafındaki ehli sünnetin sınıfını bulandırmak adına şöyle çıkan insanlar da var hani nerede yani bu kelimesi de ben hakikaten insanların ilgini bulandırmış o yüzden diyoruz ki bu ayette diyoruz ki bu ayette iki tane dedi var tevekkülün ibadet olduğuna dair ve Allah Azze ve Celle'ye yapılacak sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılacağına dair iki tane alamet var dikkat için tabi Rabbim Mehmet ileride mesela seçim dersleri işlemeyi düşünüyorum yani e, kolaylaşırsa vakit noktasında o zaman zaten bunlar işlemeyecek ancak bunlar hepsi müellifin sigareti ayetleri bir de şah makamında olduğunu düşünmek makamındaki kastım şart konumunda olduğunu düşünmek mevzumuz bu kişileri şart etmek mevzusu olduğu için belki şart edeceğiz ne olur şimdi ayette diyor ki iki nokta var sadece tevekkülün Allah'a yapılması gerektiğini dair ve tevekkülün ibadet olduğuna dair iki tane bölüm var birincisi demin söyledik Allah'a öncelikle şunu yapalım ne dedik Allah'a tevekkülü has kılmak ve tevekkülün ibadet olması dedik ki her ikisine de iki yönlü verilmiş öncelikle şey olalım tevekkülün sadece Allah'a has kılınmasının ayette iki bölümü var sadece bu ayette birincisi benim örnek vermiş takdimul mahmul halal ahmet tamam mahmudu ne yapmak ahmedin önüne geçirmek hasıl ifade eder hasıl da neydi? isbatı hukmin bir şeyin ve nefsihul anna silah bir hükmü bir şeye has kılıp has kılıp başkasından bunu ne yapmak yani tevekkül Allah'a has kılıp başkasının için nefret birinci bölüm bu tevekkül Allah'a sorun takdimul mahmul alelahı tamam ikincisi de bak şimdi bak ne diyor kuntum mu'minin var mü'min iseniz eğer mü'min iseniz şimdi burada tevekkülün tevekkülün Allah azze ve şey, tevekkülün imandan olduğunun delili var mı? var bak şimdi dikkat edin burada belagat edin Allah ayeti diyor ki in kuntum mümin eğer müminsiniz Allah'a tevekkül edin kaide bu da böyle bir kaide bu Türkçe'ye de dünyanın bütün dillerinde de aynı el muallaku ala şartı bi adamı inde adamı el muallaku ala şartı bi adamı inde adamı bunun açılımı şudur eğer bir şart bir şeyle alakalıysa bir şart bir şeye bağlıysa o şeyin olmaması tamam. bağlı olan şeyin olmaması gerekir yani mesela çünkü şu mantıkla da oğlum eğer sınavı geçersen ben sana bir rüşvet alırım veya eğer samimiysen Allah için namaz kıl Türkçe ibarelere bak bütün bunu bilen herkes ne anlar bir sonuç söylüyorsun ve o sonuca ne yapıyorsun bir şartı bağlı kılıyorsun onun olmamasıyla beraber sonuç yoktur tamam şimdi bu bedehir bir şeydir ayete baktığında eğer mümin iseniz şimdi imanın şartı olarak neyi zikredi? bu şart ve temalin şartı ya sıhhatinin şartı Aslan biz hangisini alırız? ilk ön mukaddimimiz için sıhhatinin şartı yani eğer mümin ederseniz Allah'a tevekkül edin yani Allah'a tevekkül etmezseniz mümin değilsiniz anladık mı? el muallaku ala şart yu'zamu inde ademi bir şey bir şeye bağlanırsa bir şeyin olması bir şeye bağlıysa o bağlı olduğu şey yoksa o şey de yoktur tamam Kaba bir tabirle bu şekilde bu bütün tefsir e, şeylerinde mi oldu ki nasıl bir hadis usulü var aynı şekilde fıkıh usulü de var tefsir usulü de var ve bunların bir kısmı masal varmış bir kısmı bir kısmı siyastan almıştır bir kısmı e, lügaten bedehi şeydir bedehi şeylerdir dünyanın hangi birinde bunu söylersen söyle tamam hangi söylersen söyle bu maruf bedehi bir şeydir o yüzden şimdi ben sana soruyorum Ayette Tevekkülün Allah'a has kılınmasının Vecihleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir Anladığın şekilleri anlatır Sen uzun dedik Yani tecrübenin Şimdi hemen amel mahmuli alel amili yufidu el hasra Kur'an-ı Kerim'de olmak sünnet-i ilgiler bütün noktalar var hakkı ifade etmiş sırf bu kaydeden dolayı yoksa yalnızca sadece öyle şöyle diyelim evet dediğimiz gibi bir şey bir şeye bağlıysa o bağlan bir şey yoksa o şey de yoksa tamam doğru ama İslam noktasının en mukaddime olarak söyledim şu bırakın yani imandan olduğumuzu ispatladık mı? imandan olan her şey Allah karşı yapılmış nedir? ibadet ibadet Allah'tan gayetine yapılanın yapamaz İslam noktasına öncelikle neyi çıkartalım tabii ki bir şey bir şeyle alakalıysa o alakalı olduğu şey yoksa o da yoktur bunu önce ispatladık sonra bunu ayete uyguladık ayette ne dedi Allah mümin için tevekkülüm o zaman tevekkül yoksa iman yoktur tevekkül varsa tevekkül imandandır imanda olan bir şey de Allah'a karşı yapılan imanda olan bir şey de ibadettir ibadet de Allah'tan gayesine yapılmaz silsileye dikkat et anladın mı silsileye şey daha tekrardan silsile noktasında diyoruz ki el muallaku ala şey yu'da muhimde ademiş Şimdi önce bu kaydı tut hiç bu ayeti zihninden at mevzu köşeye bırak tamamıyla kayda odaklan yani sanki bu ayeti şu çizgi şart etmiş tamam önce bir kaydı diyor ki el muallaku ala şey yu'da muhimde ademiş bir şey bir şey bağlıysa bağlandığı o şey yani bir şeyin olması bir şeye bağlıysa o bağlı bağlı olmanın o şey yoksa o şey de yoktur tamam bunu anladık bu kayda dilde bedehi bir şeydir haşa Allah abes selam etmez yani diyor ki şöyle olursa böyle olur sonra öyle olmayacak böyle bir şey olmayacak bu bedehi tamam bu kaydı öğrendik aradan yıllar geçti şimdi üç etapı elimize aldık tamam bir başka ha Allah bu tane bize ayetleri tabir müellif o ayeti zikrediyor neymiş ve alallahu fetevekkilu mümküntüm müminseniz Allah'a tevekkül edin tamam şimdi müminseniz Allah'a tevekkül edin bakıyoruz ki geçen sene bir tane kayda ezberlemiştik el muhallaku ala şey yorganlarında alın bir şey bir şey bağlıysa bağlan bir şey yoksa da yoktur o zaman Allah imanı neye bağlı iman imanın olmasındaki sebeplerden bir tanesi ne tevekkül tevekkül yoksa iman yok tevekkül varsa iman illa var demiyoruz ama tevekkül imandan altına anlıyoruz şimdi insanda tevekkül vardır ama başka yerde başka bir noktada şirk koşulduk ondan da ama neyi anlıyoruz tevekkülün imandan olduğunu anlıyoruz tamam mı ikinci mukaddime devam edelim bir şey imandan sonra ibadet çünkü neden en üstünün la ilahe illallah en altı yoldan ecel verecek bütün dinin içi şey bütün dinin bütün her şey kalbi ameller zahir ameller bütün her şey aklına gelecek Allah'ın sevip razı olduğu her şey yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayla la, la ilahe illallah'ın arasında doğru mu? doğru, doğru. çünkü en üstün diyor ya en altı diyor demek bütün dünyanın arasında o zaman tevekkül de bunların arasında mı? arasında hem de baş kısmı çünkü kalbi amel zahiri amellerden öncedir bunu da anladık mı o zaman imandan mı tevekkül imandan imandan olan her şey Allah'a nedir ibadet ibadetin ibadeti Allah'tan gayrısını fark etmek şirktir anladık mı? Şey, inşallah şimdi bir de e, hani dedik ki e, bu Allah'a sığınmasının iki veçi bir de ibadet olduğunun iki veçi zaten yani ilk noktasıyla ilk kısmıyla anlatmış olduk ama biraz daha açılak olursak bak şimdi sahip ve alallahu fetevekkül Allah'a tevekkül edenlerin şimdi bakın Allah'a tevekkül Allah bize bunu emretmiş oluyor mu? Şimdi öncelikle buradaki fetevekkeli lafı emir mi? Emir, emir sırası ile fetevekkeli Şimdi bu sıra emir sırası Allah Azze ve Celle'den bize hitap edilmiş emretmiş peki ibadet neydi? Nasıl tarif etmiş? camiun likulli ma yuhibbullahu ve yardahu minel akvali vel a'mal zahireti vel batin Allah'ın çabuk ve razı olduğu bütün işlerini zahir ve batını bütün fiillerin ismidir şimdi Allah Azze ve Celle bize tevekkülü emrediyorsa tevekkül etmemizden lazım ve de şey hiç emrediyorsa lazım seviyor mu? seviyor Peki o zaman bu ibadet mefhumuna dahil oldu mu tevekkül? Oldu. Neden? Çünkü zaten Allah'ın emrini yapmak nedir? İbadetin o kendisi. Çünkü Allah ne buyuruyor Kur'an'da? Allah'ın dediğini yapan. Allah, Allah'ın dediğini yapan. Bunu söyleyen kim? Allah'ın evet. Bütün nasların mefhumu Allah'ın dediğini yapan. Durum böyle olunca Allah'ın emri emretli şey ibadet tevekkülü emrediyor o zaman tevekkül yapmakta ibadet mesela bundan yıllar önce bir tane kişi var yani isim var sanatında o dışında muhalefet Türkiye'de onun meşhur yani çok şıtım onunla mesela kendisine tasarruf da var onunla e, bir yerde bir saat falan oturmayı ben Medine'ye gelmiştim Medine'ye gidelim ben de onun geldiğini duymuştum karşılaştık telefonlaştık şimdi mevzu konuşuyoruz korku ibadet değildir diyor mücerret olarak yani insanın Allah'tan korkması mücerretle ibadet olmaz yani kalbi annelerden bazılarına itiraz geçir ibadet ben ona şunu söylerim kendisi bir Arap filologunda uzman birisidir hatta Türkiye şey ortamına göre belki de en büyük alimler arasında yer almışlar yani dolalaçında yaşar şey. bunu konuştuk Allah Azze ve Celle imanı şartını söylüyor Kalma Allah kâleşiyor onun önce adam bunları söyleyince adam tabi itiraz getiremedi ama bak burada neden bunu söyleyeyim böyle önemli şey şimdi karşı tarafın eğer bedevi kaydılar varsa veya bu kaydırları tanfık ettiğini karşı tarafın herhangi bir itiraz etmesi çok önemli değil çok bir şey ifade etmez eğer o itiraz edilen şeyde o mevzu, o mevzu senden daha çok vakıfsa bile ancak bu karşı tarafın çizginden veya inatından dolayı reddedir kabul edilir şeydir yani bugün bir insan çıkıp derse ki Fatiha'da yalnızca kelimesi yok sen nereden çıkardın derse bu onun çizginden inatından dolayı ama sakın her muhaliftir muhalif her zaman nedir? muhaliftir şey, o yüzden bu adamların e, getirdiği şeylerde bu tür şeyler görürsün mesela geçen bir dergi okudum yani okudum değil denk geldim daha doğrusu özellikle bakmış şey değilim mesela dua özel ibadet dua ibadetin kaçanmıştır diyor adam onu bu zahta parça olan meşeyi kalması döşemiş diyor ki dua ibadetin ta kendisi değildir Türkçesi yanlış anlıyorsunuz hatta isim verin bu sorun değil çünkü ben bakın Hüseyin abi konuştum Hüseyin abi biliyorsun ama konuşmamız da olmuştu başkanım onun mesela kendi kelamında dergi kullanımı şey yapmıştır sonra işte kaynaklardan örnekler veriyor işte işte şu noktadır şu kadardır şu budur bunun kurallarını anlatıyor o yüzden diyor buradan maksat zahir ayetin ta kendisi değildir hatırlıyor muyum yani böyle başka bir şey de anlıyor Allah kulliyen yani ehli sünnete mukayele olanlar bu türlü sabır özlük alışıyor olacaklardır ama akı inan sen eğer mesele vakıf olmazsan bir şeyleri fıkh edemezsen ilmi olarak mevzulara hakim olmasın senin getirdiğin her mevzu ne yaparlar her mevzuya ehl-i sünnet muhalifin bir cevabı vardır ha, bu cevap elle sınır bir cevaptır veya değildir o ayrı bir mevzu tabii ki ehl-i sünnete muhalif olan herkes dahildir bu sorun yok genel kulli kaydı olarak bu böyle zaten ama bu işgali çözme adına zikredilecek bir şey değildir belli noktalarda yani evet çok basit bir cevap yani şu cari hadisi Allah nerede kalan nerede semada tamam sema neresinde kalan sema neresi biz anlatmıştık hani üç yasası derslerinden bir şey tanesi sema ne ee, yüksek ifade eden her şey şimdi yerden bir karış yükseklik de semadır hatta Araplar zamanında yerden yerde biten Çinlere de ne isim vermiş sema ismi vermiş neden yerden daha yüksek olduğu için ha sen itiraz görür mü cariye bazı rivayetlerde işte rivayetlerde rivayetler var ki parmağı diye böyle kaldırma olsun diyecek sema kelimesi e, yükseklik ifade eder eyne kelimesi de hani nerede kelimesi de hem mekan hem de değer ifade eder elini kaldırarak değer kaldırmıştır yani anlatabiliyor muyum? bunların hepsi lügatta var yani bu iş anlatacak yani bak hakikaten bu bir itiraz itiraz değil değil yani bunun ilmini bir doğru yapırsan bu bizim cahilimiz yani adam sana diyor ki Nebi Sosyal'den cariye nasıl söyledi? Eyvallah Allah merhaba bu merhaba kelimesi nerede kelimesinden iki şey anlaşılır bir bir insanın değeri iki bir insanın mekanı yani o zaman Nebi Sosyal'ın sorusu ihtimali bir adam ya Nebi Sosyal'ın Allah mekan olarak merhaba dedi ücret olarak ne olurdu cariyeyi kaldırdı ya da Allah'ın değeri ne kadar dedi cariye dedi gökler kadar dedi e şimdi bunun iyi bir değeri yok mu var veya değeri yok da çünkü Allah bunu Arapça indirmiş nasıl çözüm sen diyorsun ki Nebi Sassal'ın açıklamışsın zaten adam Nebi Sassal'ın açıkladığı şekli anlatıyor sana Nebi Sassal'ın açıklamıştır nasıl açıklamıştır Allah nerededir biz de adam diyor ki ben öyle anlamıyorum şöyle anlıyorum ben Türkçe Türkçesini böyle anlıyorum varsa itirazın gel benim ben Türkçe Türkçesini şöyle anlıyorum Allah müzeyer olarak ne oldu zarar edildi ki semalar kadar hani olma sebatın oğlum ne kadar seviyorsun hani böyle kollarını aşağı falan bunun gibi bunun ilmi değerli yok mu? bunun ilmi değerleri var ama işte bu ilmi değerler e, mevzunun siyasına göre tutarlı ve esaslı değerler işte bunları takip edip anlama adına bunlar şart bunları fıkh etmek şart bunların fıkhı ve sadece, sadece sebep alimlerine tabi olmasını geçer onların fehmiyle nasları fehmedilmesini geçer yine nasıl ben şunu söylesem bunun müdahale etmem çeşitli insanlar var diye düşünüyorum Türkçe ortamı harf için söylüyorum harf Türkçe öğret o adama güzelce böyle bir 10 sene Türkçe öğret Türkçe'yi böyle süper bilsin onu Türkiye'ye sal belki ölmüş nefenin bir doksanı adam sarmış adam önünde duramazsın muhalif mesela ona isim verim sorun değil zaten insanlar tanıyor mesela e, böyle bir şey Hasan'ı sarmış iki adam koy Türkiye'yi ısrar eder çünkü Türkiye'deki bu mantığı ısrar eder bu mantıkla insanlar ilim öğrendiği için ısrar eder biz mantık kimselerin nasların karşısına inmiş yani bugün en seçilmiş insana bakıyorsun hiç kim gariban adam en böyle ilimlisine bakıyorsun ilimlisi olarak e, görünen birisine bakıyorsun Türkiye'de işte bunlar ne şöylesinde almak gerekiyor yani adam o kadar ilimden habersiz o kadar sevinçsiz hatırlıyor musun alimler zaten sınıfın menajmen sevinçler anda anlamaya çalışıyor ne kadar anlayabileceksin hafızlıklarını Arapçalarında bir şey hatırlıyorum doğru düzgün Arapça konuştum 50 kere çekiler bunlarla bunları biliyorum bu tür insanlar işte görüyorsun e, ümmeti ifsad edebiliyor yani peşinden yüzleri binleri sürükleyebiliyor o peşinde sürüklediği binler de böyle çoluk çoluk zaten sonra o kafir şu kafir bakkal kafir diyor diyor yani bu kadar net anladın mı? işte bak bu kadar e, ilminin yetersiz olan insanlar bu kadar kişi ısrar ediyorsa seçim mevzusu olan düşün bir de eşare olan şu hatanın şarkı acaba Türkiye'ye koysak ne yapar o da ayrı ama kişi adam akıllı mevzuları anlarsa adam akıllı mevzuları tahkik ederse, selefin fehmiyle nasıl anlarsa siyah sibatlara dikkat ederse anladın mı? Allah'ın izniyle selefin önünde ünlü olarak böyle hiç kimse yoktur bakın mesela atıyorum selef alimlerimiz var mesela 500 yıllar 700 yıllar yaşamışlar o zaman adamlar kitap yazmış yani düşün öyle alimler ki bunlar günümüzde daha yeni getirilen şüphelere bile o kitaplarda cevap alabilir çıkmış çünkü adam sana öyle bir uçun kayda vermiş ki o uçun kaydı bütün şüphelerin üzerinde uygulayabilip defedebiliyorsun o kadar adımlar işte mesele bunları fehmedelim yani ala kulli hal mesela biz bir adamla konuştuğumuzda bu adama baktığımız zaman der çünkü bu adam Allah'ın Arapçası var medresede hoca büyük bir hoca yıllarca okumuş yıllarca talebesi var oturuyoruz konuşuyoruz adam diyor korkuyum korkuyum da şöyle olursa böyle yardım istemek gerek ibadet olmaz ibadet vesaire konuşuyor sana işte ben neyse konuştum vesaire yani ala kulli hal illa mevzun asıl itibariyle bilmem de yetmez yani bu ne demek bir mevzu hakkını nasıl bilmem yetmez eğer bir mevzu hakkını nasıl bilmem yetseydi her kübül hırtığı baştan sona için alim olması gerekiyordu veya ne kadar alışkın şey varsa ki gel gör bunu da bir bir sahnesinde alim olman belagat ilminde alim olman hiç önemli yani bilmem ezberlemem bunlar hiç önemli değil önemli olan mevzuları fıkh etmen fıkh etmediğin zaman sonra alimsin insanın adisidir yani üç nasla insanları tekfir eden insanlara ya üç nasla alimleri küçümseyen alimleri takmayan ya bize Bukhari Müslüm'de takip eden insanlar olduğu gibi üç nasla tekfir eden insanlar olduğu gibi üç nasla Allah'ın bütün sıfatlarını iddia eden insanlar olduğu gibi üç nasla şia olan insanlar olduğu gibi her insanlar böyle herkesin elinde nas var herkesin elinde nas var ne diyor? batıniler namaz yok oruç yok zekat yok diyorlar dinde İslam'ın şartları bizim anladığımız manam yok Kur'an'dan bir sürü ayet getiriyorlar onlarına dair kendilerine ne yapacağız ve senin getirdiğin her ayetin de kendilerine göre cevap neyi getireceğim mesela en Kur'an'dan namazın fazla olduğunu de getireceğim getireceğim getireceğim hemen bazen olan son cevap işte namaz böyle vakitlerde fark olmuş diyor ki tamam Allah Kur'an'da ne diyor salat belli vakitlerde farz olmuştur evet diyor tamam salat kelimesinin manası bu hakikaten bu salat kelimesinin manası evet Allah belli vakitlerde duayı farz olmuştur bu o yüzden belli vakitlerde ölme açıyor ya Rabbi bana çocuklar şunu ver para ver bilmem ne tamam dua namaz kıldım namaz sen de eskiden Resulullah sünneti açmamış bak o ayete öyle cevap vermeden sünnetteki hadise bir şekilde cevap vermiş tamam girmeyelim lazım dağılması parçası şunu kastediyorum insanın bazı mevzularda öncelikle sonlu olması lazım ve tavafat olması yani bir öncelikle alimlere dönemeyeceksin onlarla anlayacaksın iki bir şey hüküm verirken aceleci olmayacaksın aceleci olmayacaksın ee, meseleyi çünkü fıkhi boyutu çok ayrı bir boyutu yani bugün şöyle insanlar bile bulabiliyoruz yani icma umamı kapsamaz Şöyle insanlar bile bulabiliyoruz yani icma umamı taksis yani ne bileyim ee, yani tuhaf tuhaf şeyler işte bir kişinin yani böyle tuhaf tuhaf şeyler diyoruz adam baktığın zaman ne icmanın tarifini bilen biliyoruz ne hükümün tarifini biliyorlar yani böyle şeyler de görüyorsun Kulühan Mosu diyor Derste bir saat oldu Ben tevekkül ne anlatacağız bunu? Tevekkül Tevekkül Ama sadece tevekkül anlatacağız Bir saat oldu o zaman bırakalım Bakalım Önümüzde o zaman Rahmet ve rahmet anlatacağız Yani neler kaldı şimdi önümüzde bölüm bölüm beraber Birinci beraber ha, e, tabi bu sebepler hakkında birkaç tane daha şey anlatayım ondan sonra tevekkülü bitirelim önümüzdeki dersten itibaren neler kaldı önümüzde işte e, rahmet kaldı rahmet kaldı koşu kaldı karşı kaldı inadet istihane, istihase, istihade, zebeh, mezir vesaire bunlar var tamam şimdi tevekkül kendisini anlattı bu Allah tesebbül eden konusunda vermenin çabuklarının tevekkül Allah'a sadece Allah'a tevekkül edin tedbiri daha doğru Allah azze ve celle buyuruyor ki ve kavluhu Elifah'ın Allah şöyle söylüyor ki ve kavluhu ve Allah azze ve celle şu kalbide tevekkül ederidir ve men ve tevekkül alallah fehuve hasbuh kim Allah'a tevekkül ederse her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafir gelir hasbı yani kafir demek hasbı yani kafir yani Allah ona yani sanki şöyle demiş oluyor kim yani men yetevekkel yani men yusavved emrehu ilallah ve kafir kim işlerini Allah'a havale ederse Allah ona yeter bundan dolayı ahir hayrı elde edilecek elde etmeye en büyük sebep en güçlü etken Allah'a tevekkül en güçlü etken Allah'a tevekkül etmiştir sonra müellif diyor ve delil ve rahmeti ve kuşu Râhde ve rahde ve kuşunun devleri Allah Azze şu kalbet ediyor devam ediyor bildiğine yaşadı önümüzdeki dersten itibaren devam edecek kardeşim Allahu alem ve sallallahu aleyhi